السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد بعد أكم أحمد الله جل وعلا أنكم تكي سالنا أمان متوم عليه الصلاة والسلام لي katika darasa yetu ya hadithi ikiwa katika hadithi ya kwanza ndani ya kitabu hichi ambacho tumekianza jana tukielezea mukaddima wa mtunzi wa kitabu hichi yale alieleza katika utaratibu wa uandishi wake na sababu zilizompelekea kukiita kitabu hichi 40 hadithan fi tarbiyati wa المنهج leo taanza hadithi ya mwanzo kabisa ambayo ameanza nayo musannif rahimahullah qala musannif rahimahullah an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكعها فهجرته إلى ما هاجر إليه والحديث أخرجه الشيخان يقول مسنف رحمه الله قوله إنما kauli ya mtume aliposema innama adatu hasrin hii ni herufi ya kuonesha kuenea au kudhibiti au kuzingira bimaana innamal a'malu hakika si vinginevyo matendo wazi hadha yusamma au hadhihi tusamma adatu hasrin وقوله انما الاعمال بالنيات na aliposema hakika matendo yote ni kwa nia asema musannifu rahimahullah katika kauli hii fihi i'tibaru niyya fi jami'i al-a'mal ndani ya kauli hii kuna faida juu ya kuzingatiwa nia katika matendo yote i'tibaru niyya zingatiwa nia fi jamii al-a'mal katika jumla ya matendo yote wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam wa innama likulli imri'in ma nawa hakika kila mtu atalipwa kwa lile alilolikusudia wazi upatikana kwa malipo sawa yawe mazuri au yasiwe mazuri ni kutokamana na makusudio ya mtu katika jambo fulani. Sasa asema katika kauli hii fihi kamalu adilillahi ta'ala, ndani ya kauli hii wa inma likulli mri'in ma nawa, kwamba kila mtu atalipwa kwa kile alichokusudia. Kauli hii ndani yake inaonesha ukamilifu wa uadilifu wa Allah tabaraka wa taala wa annahu yu'ti man yasha'u bifadlihi na hakika Allah anampa amtakaye kwa fadhila zake wayuadhibu man yasha'u bi'adlihi na anamwadhibu anayemtaka kwa uadilifu wake ampa amtakaye kwa fadhila zake na anamwadhibu amtakaye kwa uadilifu wake wala sio dhulma wala yadhlimu rabbuna ahada na Mola wetu hamdhulumu yeyote wazi faida hii tunaipata katika maneno ya mtume aliposema wa innama likulli mri'im manawa kila mmoja atalipwa kutokamana na makusudio yake ikiwa mtu atakusudia kheri atalipwa kheri na ikiwa atakusudia shari basi atalipwa hilo akilipwa kheri ni kwa fadhila za Allah tabaraka wa taala na ikiwa ni adhabu basi ni kwa uadilifu wa Allah tabaraka wa taala وقوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله نقول يمتوم aliposema faman kanat hijratuhu ila Allah yule ambaye itakayekuwa hijra yake ni kwa ajili ya Allah kuhama kwake ni kwa ajili ya Allah ahama kutoka ardhi fulani kutoka mji fulani na kwenda katika mji mwingine kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala basi kuhama kwake huko kutakuwa ni kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala na yule atakayehama kwa ajili ya dunia malipo yake yatakuwa ni kwa ajili ya dunia واضح يقول katika kauli hii waman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi fihi at-targhib fi al-ikhlas katika kauli hii kuna himizo tunahimizwa katika swala la ikhlas kwa nini atakayehama katika hii dunia kwenda mji fulani au nchi fulani kwa ajili ya Allah yani nia yake ahama kwa ajili ya Allah khalisan lillah basi kuhama huko atazingatiwa kweli emehama kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala hapa kipengele hichi tunaoneshwa au tunahimizwa kuwa na ikhlas utakasifu na usafi wa nia katika matendo yetu yale ambayo tunayoyafanya bimaana yule atakayehama kwa ajili ya Allah yatathibiti malipo yake kuwa amehama kwa ajili ya Allah na yule atakayehama kwa ajili ya dunia hivyo hivyo pia واضح hiyo ni faida ya kwanza faida ya pili katika kipengele hichi anna man arada al-ikhlas bi bisidqin u'ina alayhi yule atakayetaka ikhlas atakayetaka ikhlas kwa ukweli kabisa uina alayhi atasaidiwa wazi atakayetaka ikhlasi katika jambo lake basi Allah tabaraka wa taala atamsaidia kufikia katika jambo lake hilo waadhi ya mashaikh hiyo ni faida ya pili inayopatikana aliyoitaja musannifu rahimahullah katika maneno ya mtume faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fahijratuhu ila Allah wa rasulihi faida faida ya kwanza tunahimizwa katika kufanya ikhlas kwenye matendo yetu ndani ya kipengele hichi Imana ukihama ukifanya amali kwa ajili ya Allah basi wewe utapata malipo. Na yule ambaye atakayehama hiyo ni faida ya kwanza. Faida ya pili ni kwamba yule ambaye atakayetaka ikhlas kwa kufanya ukweli katika matendo yake uina alaihi atasaidiwa katika kufikia hilo swala la nini la ikhlas وقوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه na kauli ya mtume aliposema yule ambaye itakayokuwa hijira yake atakayekuwa kuhama kwake ni kwa ajili ya kuipata dunia <coughs> ahama kuhama kwake ni kwa ajili ya kutafuta maisha ya dunia maisha imemshinda sehemu hii hali imekuwa ni ngumu anahama kubadilisha mazingira kwenda katika mazingira mengine au akahama kwa ajili ya kumfata mwanamke ili amuoe fahijratuhu ila ma hajara ilayhi basi kuhama kwake ni kwa lile alilolihamia bimaana hapa atalipwa kutokamana na nia yake hijra hii haitozingatiwa kwamba ni hijratu ila Allah wa rasulihi wazi na haya tumeyataja katika kitabu chetu ambacho tumemaliza wazi miongoni mwa sababu ambazo zimetajwa sababu lurudi ya hadithi hii kwamba kuna mmoja ambaye alihama kwa ajili ya kumfata mwanamke ili amuoe wazi haya ni katika masaili ambayo yametajwa wazi je kuhama kwa ajili ya kuliendea hilo kuna makosa akawa wasema muhajiru ummi qaisi kama sijasahau mtu kuhama kwa ajili ya kutafuta maisha kuna ubaya mtu kuhama kwa ajili ya kwenda kuoa kuna ubaya jawabu la hakuna ubaya katika hili lakini lipi ambalo lilimpelekea huyu bwana au atakayehama kwa sura hii asipate malipo ya hijra wazi tunafahamiana vizuri ni kwamba watu walipohama kutoka maka kwenda Madina walihama kwa ajili ya Allah wazi sasa yule aliyeunga safari yake ya kuhama wote waonekana wanahama lakini nawaya tahtalif nia zao za za tofautiana atakayestahiki kupata malipo ya hijra ni yule ambaye amehama kwa ajili ya Allah na mtume wake ama yule ambaye anaonekana amehama katika msafara huo huo lakini nia yake ni nyingine atalipwa kwa hilo ambalo lilikuwa ni sababu ya kumfanya yeye ahama baadhi ya mashayikh ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه يقول المصنف رحمه الله katika kipengele hichi fihi tarhibu min arriya kuna tahadhari tutahadharishwa na kemeo kutokamana na nini arriya wadhih bimaana yule atakayehama kwa ajili ya dunia wazi atalipwa hicho alichokihamia ndani ya kipengele hichi tunatahadharishwa na ria kujionesha nafahamiana vizuri haji tunafahamiana tunatahadharishwa na masala ya nini ria miongoni mwa sababu ambazo tulizieleza katika kitabu kilichoisha ambazo tulikuwa tukinukuza wanawachuoni ni kwamba kilichomfanya yule bwana asipate thawabu ni nini? Ni kwamba tayari swala la kuhama kwa ajili ya lengo hilo hakuna ubaya, lakini tayari nia yake imeambatana na kitu kikubwa ambayo ni hijra, ambapo alikuwa na uwezo wa kukusudia hilo wakati mwingine akawa amestahiki kutokupata malipo ya hijra. Sinafahamiana vizuri? Wazi? Nadhani tulieleza kwa mapana hayo zaidi. Kwa ndani ya kipengele hichi asema Sheikh hapa kuna kemeo na tahadhari tunatahadharishwa na masala ya kujionesha ni maana mtu afanye ibada afanye amal kwa ajili ya nani ya Allah tabaraka wa taala hii ni faida ya kwanza ndani ya kipengele hichi faida ya pili asema musannif rahimahullah وفيه أن من أراد بعمله غير وجه الله تعالى وكل إلى نفسه سبحان الله na ndani ya kipengele hichi tunapata faida kuwa hakika atakayetaka kwa amali yake kwa matendo yake anayoyafanya hataki uso wa Allah tabaraka wa taala wukila ila nafsihi atachegemezewa hilo katika nafsi yake bimaana mtu anaweza akafanya amali yake nzuri lakini amali hii anayoifanya si kwa ajili ya kutafuta nini uso wa Allah au kutafuta pia vile vile malipo ya Allah si kwa ajili hiyo wazi basi jambo lake na amali yake hiyo atategemezewa yeye mwenyewe bimaana hatakuwa na chochote mbele ya nani mbele ya Allah tabaraka wa taala na ikhwa amali hii inayokusudiwa hapa ni amali nzuri ni amali nzuri nasalullaha alafia kwa sababu ni wengi ambao wanaogelea katika masala haya mtu anafanya amali nzuri lakini katika moyo wake lengo lake ni kujionesha anaweza akawa anatoa sadaka lengo aonekane kwamba ni mtoaji na asifike aweza akawa anafanya khairati lengo ni ili watu wamsifu na wamuone ana mchango mkubwa anaweza akawa na ilmu lakini lengo ni kwamba watu wamsifu kujionesha kwa watu na kujipamba na kujikweza na kuwabeza watu wengine kwa kile alichopewa na Allah tabaraka wa taala hizi ni ishara za riya mtu huyo hatakuwa na malipo baadhi ya mashaikh hawezi akawa na nini na malipo mtu akasoma ili atajike kwamba na yeye amesoma wazi akafanya mchango mkubwa katika dini hii lakini kumbe lengo lake atetea mansib atetea nafasi yake atetea jina lake aonekane naye pia ana mchango mkubwa naye ni mashuhur katika dunia hii au katika dawa wazi au katika mji huu na mfano haya kwa hiyo katika kipengele hichi ni kwamba yule ambaye atakayetaka kwa amali yake kinyume na uso wa Allah Allah atamwacha na jambo lake hilo atapata huo maarufu anaotaka atapata hizo sifa anazozitaka lakini hatakuwa na chochote mbele ya Allah tabaraka wa taala wal billah wa qawluhu faman kanat hijratuhu ila Allah na kauli ya mtume aliposema yule atakayekuwa kuhama kwake ni kwa ajili ya Allah mpaka aliposema ila qaulihi ila ma hajara ilayhi fihi muwafaqatu sunnati lilquran katika kauli hii faida nyingine ni kwamba tunaona hapa sunna imeenda sambamba imewafikiana na nini na Qur'an wataakidu ma jaa fil Qur'an lakini pia vile vile hapa sunna inatilia mkazo yale yaliyokuja katika Qur'an au lile lilokuja katika Qur'an nalo ni lipi ni kauli ya Allah tabaraka wa taala aliposema katika sura tushura aya 20 man kana yuridu harfa al akhira nazid lahu fi wa man harthihi ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له akhirati min من Allah sema man kana yuridu harfa al الآخرة nazid lahu fi harfihi yule ambaye atakayekuwa anataka thawabu za akhira wazi au yule ambaye atakayekuwa anataka kwa amali yake hii anayoifanya anataka malipo mazuri ya akhira wazi nazid lahu fi harfihi tunamzidishia katika amali yake nzuri na hii ni tafsiri ambayo fasarahu al-Imam Ibn Jarir Tabari rahimahullah fayaqul man kana yuridu bi'amalihi al-akhirah nazid lahu fi 'amalihi al-hasan fanaj'al lahu bil-wahidati 'ashra ila ma sha'a rabbuna min az-ziyada kwamba yule ambaye atakayefanya amali yake kwa ajili ya kutafuta malipo mazuri akhirah Allah anasema tutamzidishia katika amali yake yaqulu al-imam ibn jarir at-tabari rahimahullah asema tutafanya amali yake moja kwa kulipwa mara kumi wazi na imetangulia hadithi huko nyuma katika kitabu tutamaliza ambayo inazungumzia masala hayo wazi Baka tukazungumzia wallahu yudhaifu liman yasha kwa pamoja katika hadithi man hamma bil hasanati mpaka mwisho kwa hiyo asema Ibn Jarir Tabar kwamba yule ambaye atakayefanya amali yake kwa kutaka malipo mazuri akhira Allah anasema tutamjalia katika hilo zuri lake moja amali yake moja kupata kumi na anaweza akazi, akazidishiwa mpaka kufikia idadi atakayotaka Allah tabaraka wa taala kisha akasema waman kana yuridu artha dunya na yule atakayekuwa anakusudia katika amali yake kupata sifa za dunia bimaana waman kana yuridu biamalihi dunya walaha yas'a la lilakhirah nu'tihi minha ma qasamna lahu minha na yule ambaye atakayekuwa anafanya amali yake lakini lengo la amali hii anaifanya ni kwa ajili ya dunia aenda haraka akimbizana kwa ajili ya lengo hilo si kwa ajili ya akhira wazi yani ni amali ambayo ukitazama ni amali nzuri ambayo sura yake ni kupata malipo ya akhira wazi ya mashaikh lakini wakati anapoifanya mtu huyu amali hii nia yake yeye siyo habari ya akhira nia yake apate sifa au apate nasibu hapa katika dunia kwa Allah tabarak wa taala asema nu'tihi minha ma qasamna lahu minha tutampa katika hicho anachokiendea katika kile tulichokigawa tutakachomgawia katika hii dunia bimaana malipo yake atayapata hapa hapa duniani wazi kisha asema wama lahu fil akhirati min nasib na hatakuwa na nasibu yoyote akhira hatakuwa na nasibu yoyote akhira kwa hiyo maneno haya ya mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema faman kanat hijratuhu ila Allah ila qauli ila ma hajara ilayhi yafikiana na yaunga mkono maneno ya Allah tabaraka wa taala ambayo tumeyatanguliza hapo katika surati shura wa fihi pia vile vile ndani ya kipengele hichi anna qabula al tunapata faida kuwa anna qabula al hakika kukubaliwa kwa amal la budda fihi min talazumi salahi ni lazima amali ili ikubaliwe talazumi salahi baina al-ikhlas lazima kulazimiane au kuambatane as-salah baina al-ikhlas usawa na usafi wa amal na nini na ikhlas bimaana amali iwe sawasawa iwe nzuri iliyosalimika lakini pia vile vile iwe na nini na ikhlas fil batin kwa ndani ndani yake iwe na ikhlas yani nje inavyoonekana iwe ni amali safi iliyosalimika baadhi ya mashaikh lakini pia vile vile ndani iwe ni safi na ikhlas na pia vile vile wal ittibaa fi dhahir na pia vile vile katika muonekano wake iwe ni yenye kufuata utaratibu wa mtume sallallahu alayhi wasallam tuko pamoja hili liko wazi mfano mfano kija katika masala ya nia si tusema hivi mtu ikiwa ataswali bila udhu sala yake ni sahihi sio sahihi haijasalimika kwa nini kwa sababu haijakamilisha nini shurut kwa hiyo kwa kukosekana shurut tunasema hii sio sahihi wala uwezo ukamwambia mtu wewe umekuwa ni Allah sasa unanihukumu la kwa sababu katika njia za kukubaliwa amali yako lazima shurutu zifanye nini zikamilike wewe umeswali hauna udhu utasema swala yako si sahihi tafanyana vizuri baadhi ya mashaikh umeswali una udhu sasa umetawadha waje kuswali tunasema ah swala yako ni sahihi ni sahihi kwa maana umekamilisha nini shurutu zimekamilika zote ikiwemo na udhu pia tunasema swala yako ni ni sahihi lakini pili katika muonekano wako wakati unaswali lazima uswali kama alivyofundisha mtume sallallahu alayhi wasallam haya ni mambo mawili ya nje inabakia jambo moja la ndani yakikamilika haya nia yako pia lazima iwe ni nini safi kwa nini inawezekana unakuja kuswali hapa labda ili watu wakuone kama unaswali au umeamua kuswali kwa sababu bosi wako amekuona eh, akikuona kama hauswali itakuwa ni tatizo hayo ni masala ya nia sasa hayo ni masala nini kwa ile amali iwe sawasawa lazima iambatane na nini kwanza usawa wazi lakini pia vile vile iwe na nini na ikhlas usafi isiwe na riaa kujionesha wadhi ya mashaikh طيب لذلك يقول المصنف رحمه الله لا بد فيه من تلازم الصلاح بين الإخلاص في الباطن والاتباع في الظاهر ni lazima kuambatane as-salah ule usawa واضح بين الاخلاص kati ya ikhlas fil batini ndani kwamba ile amali yako iwe ni salih iwe imesalimika ni lazima kwanza ndani iwe na ikhlas lakini ile amali yako iwe ni saleh iwe ni imesalimika ni sawa sawa ni lazima iwe na itibaa fi dhahir nje yake nje ya amali ule muonekano lazima uonekane unafanya kama alivyofundisha mtume sallallahu alayhi wasallam baadhi ya mashaikh na ndio maana hata kule katika suratul mulk Allah aliposema alladhi khalaqa almauta walhayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ili akujaribuni ni yupi mwenye matendo hakusema ayyukum aktharu amala ni yupi mwenye matendo mengi la amesema ni yupi mwenye matendo mazuri unaweza ukawa na matendo mengi akawa si lolote si chochote na miongoni mwa mambo ambayo yanaharibu matendo ni nini cha kwanza ni riaa kujionesha wadhi ikawa ikhlas haipo la pili hiyo amali ukaifanya kinyume na mwongozo wa mtume sallallahu alayhi wasallam wadhi ya mashaikh kwa mujibu wa nukta hii utapata kuona kwamba ni wengi katika waislamu wanafanya matendo mengi na wana ikhlasu katika matendo yao bimaana wana imani na yaqini thabiti wazi khurafi anapofanya bidaa yake anaamini hivyo ndio maana yuko tayari kufa kwa ajili hiyo sio kwa nini anaamini na anaifanya kwa itikani na usafi wale masufi wanaokohoa na kuzikiri na mfano wao hivyo ikhlasi imepatikana haijapatikana kwao wana imepatikana wazi imepatikana kivipi kwa sababu wao wanaitakidi hivyo kwamba wanafanya kwa ajili ya Allah wanakuja katika sharti la pili wanakwama ikiwa ikhlasi imepatikana ni kweli wajituma na moyo wako wa dhati na dhamira ya hali ya juu katika amali hii lakini nani aliyekufundisha amali hiyo kama mtume sallallahu hajafundisha hakuna kitu kwa kuna talazo wazi ikhlas na nini na mutaba ukiwa na ikhlasi mutaba hakuna hauna malipo ukiwa na mutaba unafuata kama alivyofanya mtume ikhlasu hakuna hauna nini hauna malipo baadhi ya mashaikh kwa tujihadhari sana katika amali zetu na kuomba Allah tuwafikishe tuzifanye kwa ajili ya Allah lakini pili ziwe sambamba eh, na utaratibu wa mtume sallallahu alayhi wasallam naam kwa hiyo hapa anachotufunza kama alivyotaja katika masala ya tarbia hapa zinalelewa nafsi kama alivyoainisha katika istilaha zake wazi kwamba hakikisha nafsi yako ifanya amali kwa ajili ya Allah kila unaolifanya la kheri basi ukusudie kupata malipo kutoka kwa Allah hapo utapata lakini ukijisahau na ukafanya amali nzuri nia ikawa sio hiyo basi hautokuwa na malipo matokeo yake mbele ya Allah tabaraka wa taala hautokuta kitu sawasawa uwe ni maamuma uwe ni shekhe haya yanamgusa hili linamgusa kila mtu kama wewe wasomesha eh, ili upate umashuhuri na umaarufu eh, au liuqala annahu mahirun annahu rajulun annahu batalun kwamba huyu ni kidume bwana ni shujaa bwana dhamira yako ni hiyo hauna malipo kwa Allah tabaraka wa taala wazi kwa lazima tutahadharishane na haya na kuna baadhi ya ilmahat na isharat ambazo mtu anaweza akatahadharishwa kwamba usije ukafikia huko wazi la kwanza kabisa ni mtu kukosa tawadhu akawa hana unyenyekevu wala hana nidhamu pia na wengine wazi ya mashaikh naam nasallallahu salama wal afia kuhakikisha kwamba amali unaifanya ni wakati huu unaotumia hakikisha kwamba nia yako ni khalisa lillah ili wakati wako usije ukafanya nini ukaenda patupu ukaenda bure kila wakati fanya istihabu niyya leta nia iliyokuwa khalisa lillah utapata malipo na haya yameshatangulia huko tumeyataja kwa wingi zaidi katika kitabu kilichotangulia huko wa innamal a'mal binniyat baadhi ya mashaikh wa inma likulli imri'in ma nawa kila mtu atakusudiwa kwa lile aliyofanya nini na tukataja hapa nikatoa mifano mbalimbali mtu akifanya jambo la kheri apata thawabu au hapati thawabu hapati anapata kitaalamu hatusemi hivyo mutlaka sasa kwa sababu gani? Imekuja nasi kweli. Hakika mmoja wenu anaweza akafanya amali ambayo ni nzuri kama inavyoonekana kwa watu. Yaani ukitazama amali ni lakini ndani yake kumbe kuna mengine. Kwa tunasema mtu akifanya mazuri atapata thawabu ikiwa atafanya khalisan lillah na kinyume chake. Mtu aacha maasi, aacha ujambazi, labda mfano ameacha kuiba alikuwa na dhamira ya kwenda kuiba akaacha alikuwa na dhamira ya kwenda kufanya uchafu wa zinaa akaacha vipi huyu malipo yake sema na malipo ikiwa atakuwa ameacha kwa ajili ya Allah kwa sababu katika kufanya kuna kufanya kwa ajili ya Allah na mtu kuna kufanya kwa ajili ya kujionesha pia vile vile kwenye kuacha mtu anaweza akaacha kwa ajili ya Allah na mwingine akaacha kwa sababu nyingine si kwa ajili ya Allah katika mifano niliyotaja ala sabili mithal mtu akawa amepanga appointment na mwanamke ya kufanya uchafu wal billah akuta ni saa tano saa nne alafu akapitiwa na usingizi anakuja kushtuka alfajiri huyu hajafanya ana thawabu la kwa sababu kuacha kwake si kwa ajili ya Allah na yule aliyetia dhamira kwenda kuiba achungulia katika ukuta nyumba ya watu akuta watu wako macho hawajalala akaondoka hajaiba Huwezi ukasema anapata thawabu, vipi apate thawabu? ameacha kwa ajili ya Allah hajaacha kwa ajili na tulizungumza haya tukataja kauli tatu za wanachoni katika masala haya kama mnakumbuka wazi kwa hiyo utaona kwamba nia ina sehemu kubwa katika matendo yetu yote wazi ya mashayikh naam الحديث الثاني حديث يبيل عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منادر من نور من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وآليهم وما ولوا الحديث أخرجه مسلم الحديث أخرجه الإمام مسلم نتم صلى الله عليه وسلم أسيما كتك حديثه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص نتم أسيما إن المقسطين حكيكا وادلفو إن المقسطين حكيكا والوادلفو عند الله mbele ya Allah ala manabira min nuri watakuwa katika minbari za nuru wazi ya jamaa watakuwa katika manabiri za nini za nur an yamini arrahmani azza wa jal kuliani wa Allah tabaraka wa taala wa kilta yadayhi yaminun na mikono yake yote ya Allah tabaraka wa taala ni ya kulia hakuna mkono wa kushoto alladhina yaadiluna fi hukmihim wa ahlihim watu gani hao almuqsitin wabainishwa sifa zao alladhina ya'dilun ni wale ambao wanafanya uadilifu fi hukmihim katika kuhukumu kwao wa ahlihim na familia zao wao wanafanya uadilifu wama walu wama na watakapokuwa ni viongozi wa uongozi wa aina yote aya wilaya uongozi wa aina yote watakuwa ni waadilifu yani wanafanya uadilifu katika hukumu zao kwa familia zao na uongozi wa aina yoyote watakaokuwa nao watakuwa ni watu gani ni waadilifu baadhi ya mashaikh طيب حديثه أخرجه الإمام مسلم tuangazia فوائد zilizomo كاتيكا نيني كاتيكا حديثه يقول مصنف رحمه الله رحمة واسعة أسيما مصنف qawlu ala manabir qawli ya mtume aliposema ala manabir fihi ndani ya qawli hii anna al fihi rif'atan fi dunya ni kwamba uadilifu unamfanya mtu apate daraja ya juu katika dunia baadhi ya mashaikh katika kauli hii kwamba watakuwa katika manabiri mimbar ni kwamba uadilifu unamfanya mtu anyanyuke katika dunia hii bimardati llahi azza wa jal kwa ridhaa za Allah tabaraka wa taala kwamba atakayefanya uadilifu Allah atamnyanyua واضح يا مشايخ طيب warif'atun fil akhirah ala tilka almanabir lakini Allah pia atamnyanyua akhira kumfikisha katika hizo mimbar sehemu za juu yule muadilifu Allah tabaraka wa taala atamnyanyua hapa duniani na siku ya akhira pia vile vile Allah atamnyanyua kwa sababu ya kufanya nini uadilifu wazi وقوله من نور نقولي انتومي اللي بسيما من نور إن المقسطين عند الله على منابر من نور فيه أن العدل نور في الدنيا ناني كيبنجل هيتي تنفت فايدكوا وادلفو ni sababu ya mtu kupata nuru hapa duniani akang'aa kwa sababu ya uadilifu wake wa qurratu aynin lilhakimi walmahkum, lakini pia uadilifu ni tulizo la moyo kwa hakimu na yule anayehukumiwa. Hakimu anapokuwa ni mwadilifu, moyo utatulia, na yule anayehukumiwa atatulia. Moyo wa hakimu utatulia kwa sababu gani? Wajua unahukumu kwa uadilifu, hauwezi kuwa na wasiwasi na matatizo kufikiria nimemdhulumu huyu, nimefanya kala kwa sababu uadilifu umetendeka lakini na yule anayehukumiwa pia anakuwa na utulivu wa nafsi kwa sababu akijua hakimu anahukumu kwa uadilifu wala hatohukumu kwa dhulma na yuko tayari kuridhia nini hukumu ya huyo hakimu wazi qurrat aynun lilhakim ni tulizo la moyo wajazaa'u dhalika na malipo ya hilo nurun fil akhira malipo ya uadilifu hapa duniani wazi malipo yake ni nuru wapi akhira kama anna dhulma kama ilivyokuwa dhulma dhulumatun fi dunya inakusababishia kiza katika dunia wa dhulumati yauma qiyama na kusababishia nini kiza siku ya nini ya kiyama واضح يا مشايخ وقوله وكلتا يديه يمين فيه إثبات اليدين لله عز وجل hapa inathibiti sifa ya mikono miwili ya Allah kwamba Allah ana mikono miwili kama alivyobainisha mtume sallallahu alayhi lakini Allah pia amethibitisha hilo katika Qur'an alipozungumza habari ya Ibilisi akimuuliza ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أصله بيدين وحذف النون للإضافة kitu gani kimekuzuia kumsujudia yule ambaye nimemuumba kwa mikono yangu miwili hapa Allah anathibitisha sifa ya nini ya mikono wazi lakini na hii ndio aqida ahli sunna wal jamaa tunathibitisha kwamba Allah ana mikono ambayo haifanani na kiumbe chochote kwa sababu amesema laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir Allah hafanani na kitu lakini anasikia na anaona wewe unathibitisha kwamba Allah anasikia mbona hauingii shaka kusema a ah, a ah, nikisema Allah anasikia nitakuwa nimemfananisha na kiumbe hautii shaka katika hilo bali unaamini kwamba Allah anasikia lakini usikiaji wake pia haufanani na nini na kiumbe kwa Allah ana sifa miongoni mwa sifa zake mezaja kwenye Qur'ani na hadithi hii mtume kabainisha ni kwamba Allah ana mikono miwili na mikono yote ni ya kulia hakuna mkono wa kushoto ukoje hatujui sisi kazi yetu ni kuthibitisha wazi na hili mtu asipate ukakasi katika kulithibitisha wazi niliwahi kuzungumza masala haya hapo nyuma yakaleta balwa wa dhajja katika mkoa huu fujo wazi na watu wakafikia hatua ambao kuzungumza maneno machafu dhidi ya Allah tabaraka wa taala lakini tunasema haki itabakia kuwa pale pale sawa nitarejea kaida fupi hoja ziko nyingi ndatoa kaida fupi na wanaosikiliza waishike itakuwa ni mwangaza kila wanapotaka kuthibitisha sifa za nani za Allah tabaraka wa taala manhaj sahihi ahli sunna aljamaa tunasema Allah ana sifa ambazo hazifanani na kiumbe chochote. Kanuni ni moja. Usiogope kusema Allah ana mkono ukasema sisi tunasema hapa yadu maana quwa Hii ni nini? Hii ni taawili, ni kugeuza maneno ya Allah tabarak wa taala. Tunafahamiana vizuri? Kanuni ni moja. Tukisema Allah ana mkono, wewe unaingia wasiwasi kwamba a ah, a, ah, nikisema ana mkono nitakuwa nimemfananisha na kiumbe, na hicho kiumbe utakuwa unakijua wewe ima utamfananisha na binadamu au kiumbe chochote lakini mpaka ukiogopa kuthibitisha mkono kwamba nitamfananisha na kiumbe tayari kwenye akili yako kuna kitu ambacho umesha sensi kwamba atakuwa anafanana kitu hichi ndivyo sivyo tayib ikiwa ndio hivyo tunakuja katika masala ya lugha sawa ukija katika lugha ya Kiarabu kwenye masaili ya kibalagha kuna mlango unaitwa babu tashbih mlango wa tashbih mlango wa tashbihi una nguzo kuu nne kuna almushabahu walmushabbahu bihi adatu tashbihi na wajhu shabahi lazima vipatikane vitu vingapi kuna almushabahu kuna mwenye kufananishwa almushabahu bihi kile anachofananishwa nacho alafu ipatikane harfu tashbihi herufi ya kufananisha wanasema adatu tashbih lakini pili wajhu shabahi upande wa kufananishwa tunamfananisha katika upande wa kitu gani kwa sababu mtu anaweza kafanana na kitu fulani upande tu sio sehemu yote wadhi ya mashaikh ukasema hivi Muhammadu ka Uthmana fi shajaa Muhammad ni kama Uthmani katika ushujaa umemfananisha nani hapa Muhammad sawa umemfananisha na nani tumempata anayefananishwa na anachofananishwa nacho lakini pia tumemfata herufi ya kufananisha ambayo ni nini kama lakini tatu tumepata tunamfananisha katika nini ushujaa kumbe sio kwenye urefu na ufupi na weupe na weusi ah, ni kwenye ushujaa wajhu shabab tunafahamiana vizuri eh? Tumekaa sawa hapa? Tayeb. Tunafananisha mtu sasa pia. Mfano wa pili. Uthmani anafanana na Ali na Ali. Nimemfananisha nani na nani? Nimemfananisha Uthman na nani? Ali. Tayeb, swali linakuja. Nimewezaje kumfananisha Uthmani na Ali? kwa sababu ninawafahamu eh nilianza kumfahamu ni nani kati ya Uthman na Ali Ali nilipomfahamu Ali sura yake nikaitambua ikabaki katika memori yangu nilipo katika kutembea kwangu au ghafla nikamuona bwana Uthman nikarikoli nikavuta ile sura ya nani ya Ali nikasema huyu bwana Uthmani anafanana na nani na Ali ambaye tayari nilianza kumtambua na kumuona ndivyo sivyo طيب lakini inawezekana pia nikasema Uthmani anafanana na Ali aliyekuwa Ali simjui wala sijamuona inawezekana nitaonekana kituko sio طيب tunarejea sasa katika mfano wetu tukisema Allah ana mkono wewe unasema hapana ukisema ana mkono umemfananisha na kiumbe hicho kiumbe unakijua wewe swali linakuja ili uweze kumfananisha Allah wewe umemuona kwa sababu kanuni zinatuambia ili ufananishe vitu viwili lazima umefanya nini lazima umeviona au kuna mtu anapinga hili kati yenu anashaka na hili lugha zote duniani ni hivyo sinafahamiana vizuri kwa ndio maana manhaji alisunna wal jamaa tukasimama pale alipotuambia Allah tusimame ametaja sifa ambazo hazifanani na kitu Allah na mikono miwili tunasema na mikono miwili ikoje hatujui tutasema kama alivyosema al imam Malik rahimahullah Tuwa moja no. alipoulizwa kuhusiana na masala istiwa kwamba Allah yuko juu yukoje akasema al-istiwa ma'lum kuwa juu kunafahamika hilo wala halihitaji hata elimu ya nasa tukisema mtu yuko juu au kitu kiko walkayifu majhul aina yake haijulikani mimi sijui walimanu bihi wajib, na kuamini ni lazima. Wasualu anhu bid'a, na kuuliza ni nini? Ni uzushi. Wama utitum min alilmi illa qalil. Wazi? Kwa nimetaja hoja hii kuondoa ukungu na kwa wale ambao wallahi wanaweza kusikia mtu akamwambia Allah na mikono kasikia astaghfirullah subhanallah Allah na mikono mtu anaogopa kusema hilo ni kwamba Allah ana sifa ambazo hazifanani na nini na kiumbe thibitisha alafu nasema hafanani na kitu kwa sababu umesema laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiu alba hafanani na kitu lakini anaona wewe unaona pia mbona useme Allah haoni kwa sababu anasema nikisema anaona nimemfananisha na viumbe mimi sinaona waweza kusema hilo unaamini kwamba anaona lakini uonaji wake haufanani na nini na kiumbe hivyo hivyo na sifa zingine anazo ambazo hazifananishi na nini na kiumbe baadhi ya mashaikh tayib kwa hapa mtume sallam anasema wakilta yadaihi na mikono yake yote miwili ya Allah yaminun ni ya kulia hana mkono wa kushoto wale alladhina yaadilun fi hukmihim wale ambao wanafanya uadilifu katika hukumu zao wa ahlihim na familia zao wama walu na watakapokuwa ni viongozi wa aina yoyote, ndio maana yake. Uh, baadhi ya mashaikh tayib sawa, eh? wama walu aya kanat hadhihi alwilaya, uongozi wowote pia watafanya uadilifu. Tayib, katika nukta hii kuna faida ambazo nataka nizitaje hapa aliposema alladhina yaadiluna fi hukmihim, wale ambao wanafanya uadilifu. Alladhina yaadiluna fi hukmihim, katika kuhukumu kwao, wa ahlihim, na familia zao. Bimaana kwenye hukumu zao kila mwenye haki apewe nini? Haki yake. Tunakuja upande wa uadilifu katika ahlihim, watu wao. Wazi, miongoni mwa fawaid au mambo ambayo ameyataja wanawachuoni wasema, ikiwa mtu atakuwa ana wake atafanya uadilifu kati ya wake zake na pia vile vile afanye uadilifu kati ya watoto zake tuko pamoja mashaikh kwa sababu alladhina yaadiluna fi madha fi hukmihim wa ahlihim na familia zao wazi hasa upande wa familia yule ambaye ana wake afanye uadilifu kwa wake hao na yule mwenye watoto afanye uadilifu kwa hao watoto فلا يجوز أن يفضل أحدا منهم على الآخر على سبيل المحابات haifai akamfadhilisha mmoja dhidi ya mwingine katika njia ya nini ya mapenzi yani kule kupende kafikia hatua akamfadhilisha huyu zaidi ya huyu ambalo hilo likampelekea mpaka kuto kufanya uadilifu tuko pamoja uadilifu kama vile katika nini fil hibati wal ataya kama vile katika kutoa au kuleta hiba zawadi akajikuta kwamba amemili kwa mtoto fulani au mke fulani kwa sababu ya kumfadhilisha mpaka akamili katika kutoa vitu zawadi na katika kuwapa baadhi ya mahitaji wazi anatakiwa afanye uadilifu sawa kisha wasema maulama inma yahsulu tafawutu bainahum baina az-zawjati wal fi babi an-nafaqat Tofauti inapatikana katika watoto na wake upande wa matumizi. Intabihu ala hadha, upande wa matumizi. Hapa tofauti inaweza ikapatikana kwa watoto au kwa wake, kwamba huyu akawa akapewa zaidi kuliko huyu. Tuko pamoja kwenye nini? Matumizi ama kwenye kutoa vitu, zawadi na mfano wake, la tayib. Na nafakati hapa inakuja kwa maana ya huduma ya chakula na mengine pia ambayo yanaweza yakaingia hapa ambayo tutakayoyaona hapo mbeleti wazi anasema hayo kila mmoja atatekelezewa kama ni mtoto au mke kutokamana na mahitajio yake mfano wasema hadhihi zawjatu laha mutatallabatu akthara min al-ukhra utakuta huyu mke ana mahitaji mengi kuliko mke mwingine miongoni mwa mahitaji hayo inawezekana ana maradhi maradhi ambayo yanapelekea bajeti yake iwe ni kubwa sawa au familia yake ni kubwa watoto waliokuwa nao ni wengi tuko pamoja au anatembelewa na wageni wengi tuko pamoja mtu huyo hawezi mke huyo akawa sawasawa sawa na wale wengine na hapa huwa ninayazungumza kuna watu walifanya kwamba maisha yao kwenye upande wa wake wawili na watatu na wanne yanaongozwa na waigizaji wasanii wakina mzee Majuto na mfano wao. Allah amsamehe huko alipo. Kama haki bin haki, huku umepeleka kilo moja na huku kilo moja. Watu wakaacha kusoma dini yao, kujua adala ni ipi, wakawa mashekhe wao ni wasanii waigizaji. Wazi? na wakasimamisha shilingi katika maisha ya ndoa baadhi kwa kutumia filamu hizo au hayo waliyasikia kwamba ndio uwezo ukapeleka kilo moja kule alafu kilo moja aparama na mishipa ya simama la upande wa hili yule mwenye familia kubwa atapelekewa bajeti kubwa na yule mwenye familia ndogo bajeti itakuwa ndogo na huu ndio uadilifu kinyume chake ni dhulma huu ndio uadilifu unaotambulika katika nini katika sheria baadhi ya mashaikh طيب huo ni upande wa wake upande wa watoto pia vile vile katika matumizi hayo wanaweza wakatofautiana wapigia mfano yule ambaye hajaenda hata darasa la kwanza au primary au ibtidai nini ibtidaia hajaanza kusoma au yupo anasoma hawezi akawa sawa sawa mahitaji yake ni sawa na yule mtu ambaye anayesoma chuo kikuu kwa hapo watapishana tu huyu matumizi yake atakuwa ni makubwa na huyu atakuwa ni madogo na huo ndio uadilifu wadhi ya mashaikh Taib, hizo ni fawaidi ambazo nilipenda kuzitaja katika kipengele cha uadilifu kwa familia, kwa sababu watu wengi wanachanganya masala haya. Taib, baada ya hayo machache ambayo nimeyataja kwa ufupi, japokuwa ni mengi kama yalivyoelezwa, ila majari yetu ni ya kutaja yale machache ambayo yanaweza yakafahamika biidhnillah ni kwamba kuna faida muhimu sana hapa ni kwamba mlango wa nafaka babu nafaka wasema ulama lidaf'i alhajat mlango wa kujitolea ni kwa ajili ya kuziba au kukidhi baadhi ya haja tuko pamoja kwa hiyo mlango huo hauna kwamba uadilifu wake ni sawa kwa sawa hali ya kuwa watu hao haja zao zinafanya nini zinatofautiana lakini upande wa hiba kutoa zawadi na vitu mbalimbali sawa hapa inatakiwa kufanya usawa na uadilifu kati ya watoto kadhi ya mashaikh tayib almuhim hizi ni fawaid ambazo nilipenda niziashirie katika kipengele hichi na wakati wetu umetuishia tutatosheka na nukta hii biidhnillah kwa leo, kisha wiki inayokuja tutaendelea na sehemu iliyobakia. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.